أيها الذي ذلك خير وأحسن تاويلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masauro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa tare da ku a wannan rana ta lahadi ɗaya ga watan yuni na shekara ta 2014 wanda ya zo daidai da uku ga watan sha'aban na shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da biyar bayan jira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garmaka zuwa madina a yau ma dai gamu cikin wani sabon shirin na fito rahama shirin da kan amsa tambayoyin da kuma su ko kan aiko ta kan lambobin wayar nan dai da aka saba wato sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sufuri bakwai sufuri ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wato sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma cikin sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar wato sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar haka zalika dai za ku yi aikowa ta mu na imel a fatoyin rahama at yahoo.com ko kuma ta shafi mu na fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook yau mare ga mutara da shehin malami a doktor sheik muhammad sanu umari lemo babban malami a tsangayin nazarin shari'a ta addinin da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano kuma sunana ana tsajir sassan wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu aka makalla da similla alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du in uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh har yanzu dai muna nan kan hadisin abu zarar gifari hadisin da yake ashrafu hadisi ahli sham hadisi ne wanda yake kudusi Allah ta'ala shi ne yake fada yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yake gaya wa sahabbansa a cikin Allah ta'ala yake cewa ya ibadi innakum lan tablughu dhurri ne lalle ya bayina ba ku isa ku cutar da ni ba ballantana ku cutar da ni walan tablugu naf'i fatanfa'uni kuma ba ku isa ku amfanar da ni ba ballantana ma ku amfanar da ni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'an fi yaqubayina da a ce na farkon ku da na ƙarshen ku da mutanen ku da aljanun ku za su kasance a bisa mafi wato mafi zuciyar mafi tsoron ɗaya daga cikinku wannan ba zai ƙara komai a cikin mulki na ba ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma kasa zalika min mulki shay'a ce ya ku bayina da a ce na farkon ku da na ƙarshen ku za su kasance a bisa mafi wato zuciyar wanda ya fi kowa fajirci daga cikin ku wannan ba zai rage min komai daga mulki na ba wato ubangiji ta'ala yana gaya wa bayansa girman mulkinsa da faffaɗan ikonsa da cikakkiyar ƙudurarsa da babu abin da zai gagaru ubangiji Allah ta'ala ya ce da za ku haɗu ku duka ku ce za ku cutar da ubangiji to ba za ku iya ba babu abin da za ku iya cutar da Allah don abin da za ku sai dai ku cutar da kanku kuma babu abin da za ku yi ku amfana da Allah sai dai ku amfana da kanku duk abinda ubangiji ta'ala yake yi din na aiko da annabawa da turo da littattafai saukar da littattafai ba komai yasa yake yin ku yake muku haka ba sai dan abin da yake amfani ne gare ku ba amfani gare shi ba shi ba zai cutu ba dan dukkanin ku kun kafirce hakanan dan dukkanin ku kun zama mu'minai wannan ba zai amfani shi ba ah, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna allaha hamid Allah ce inda za ku kafirce ku da wanda suke doron ƙasa gaba ɗaya to ubangiji ta alama wadaci ne kuma wanda yake shaye ba ne wa Allah ta'ala na cewa in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wa fil ardi wa kana Allahu ganiyan hamida nace in kun kafirce in takfuru in kun kafirce fa inna lillahi ma fi samawati wa fil ardi da abin da yake sama da da abin da yake ƙasa na Allah ne kana Allah ganiyar hamida kuma Allah ya kasance mai wadata ne kuma wanda yake shayebo saboda haka ubangiji ta'ala babu wani abin da zai yake bukata a gurin bayansa in har ibada ce yake bukata to akwai masu bauta masa dare da rana ba sa gajiya su ne mala'iku da Allah ta'ala ya yayi la sunan Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun inda ibada yake bukata to ibadar ta ishe shi don haka kaga baya da bukatar komai a wajen ku ko da za ku yi kafirci wani ba zai cuce shi ba don haka ubangiji ta duk abin da yake yi dinnan yana yi ne don amfanin ku don ku guje wa abin da zai cutar da ku ba wai don shi amfaninsa ba ko kuma abin da yake ainihin in kun shi zai cutu sannan ya ce lau an na awwala kuma akira kuma isa kuma jinnakun kano ala atka kalbi rajulin wahidin minkum da a ce da mutum mutanenku da aljanunku na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku za su kasance a bisa wato zuciyar wanda ya fi kowa tsoron Allah daga cikinku wato kowa zuciyarsu ta kasance a zuciyar da ta fi kowace tsoron Allah a ce duk zukatan wanda ya fi kowa tsoron Allah cikin halittarsa shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam to da a ce kowa zuciyarsu za ta zama kamar zuciyar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama to wannan ba zai karar da komai a cikin mulkin Allah ba wato ubangiji ta Allah ba karuwa zai yi da wannan ba domin ba abin da ya rage shi haka nan da zukatan mutum da aljan na farko da na ƙarshe duka za su zamo zuciyar da tafi kowace fajirci ta ce zuciyar iblis to da wannan ba zai rage komai daga cikin mulkin Allah ba haka nan da a ce mutum da ɗan adam eh, mutum da aljan na farko da na karshe za su haɗu a fili guda a dandamali guda su roƙi Allah ta'ala wani abu wata buƙata Allah ta'ala zai iya ba kowa buƙatarsa ya ce la'uwanna awwala kuma akira kuma insa kuma jinnakun kamun fi sa'idin wahidin fasa'adu ni fa a tsaitu kulla insanin matsalatahu ma na ƙasa zalika mai ma'indi illa kama yin ƙusul mafi ya ƙ ce ya ku bayina da na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da ku za su tsaya a dandamali ɗaya su roƙe ni to da kowa zan ba shi abin da ya roƙa kuma ba tare da wannan ya tauye wani abu ba illa kama yanqusul misyatu idza ursila al-bahr sai dai kwatankwacin abin da allura za ta raga idan aka nutsa su cikin teku allura dan an ta a cikin teku me za ta dauko me za ta rage teku abin da za ta rage shi ta wani ya kamalar kudar ubangiji su hana wata'ala da kamalar mulkinsa da kuma nuna cewa taskar ubangiji taskokin ubangiji da mulkinsa ba masu karewa ba ne bayarwa ba ta sawa ubangiji ta ya rago da zai ba na farko da na karshe ba mutum da aljan duk tambayarsu da za su yi a lokaci guda ta wannan ba zai ba rage shi komai ba kuma kaga anan akwai kwadaitarwa ga al'umma ga mutane cewa su tashi su roƙi Allah kuma bukatunsu su nema a wajensa shi ne mai bayarwa dare da rana ba tare da gajiyawa ba ba tare da raguwa ba hadisi ya tabbata cikin sai haini hadisin Abu Huraira da sallallahu alaihi wasallam yake cewa yadullahi mal'a la turiduha nafaka wato hannun Allah ciki yake ciyarwa ba tare baya rage shi sahhaul layl wan nahar Allah shine mai yawan kyauta dare da rana afara'aytum ma an faka mun السماوات والارض فانه لم يغض لم يغض ما yace ba ku ga abinda Allah ta'ala ya ciyar ba tun lokacin da ya halicci sama da ƙasa tun lokacin da Allah ta'ala ya halitta samai ya halitta ƙasa ubangi ta'ala yake ciyarwa fa ina lam yughdi ma mafi yamini. wannan bai rage komai da yake cikin hannun ubangiji ba na kyautarsa na falalarsa na baiwarsa bayarwa yake tun lokacin halittar samai da ƙasa har zuwa yau har zuwa gobe har Allah ta'ala na da ƙasa zai ci gaba da bawa halittun da ya yayi abinda za su ci da abinda za su sha da lafiyar da za su rayu da ita da dukkan wata bukata ta su ubangiji ta'ala yana ba su ba tare da ya ragu ba wannan yana nuna cewa duk wani mai bukata ya nema a gurin Allah duk wani wanda yake cikin damuwa ya nemi yayi wata gurin ubangiji duk wanda yake neman wani abu ya neme shi a hannun Allah hadisi ya zo cikin sahih muslim daga Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma ighfirli in shi'ta walakin liyu'zima al-mas'ala walakin liyu'zima masala wa liyu'azzima ar-raghba fa inna Allah la yata'lamuhu shay annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku yana addu'a to kare rika cewa Allah ka gafarta min in ka so ko in ka ga dama a'a ya ɗauki abin da gaske ya ce Allah ka gafarta min domin Allah ta'ala ba mai tilasta shi ya nuna girman bukatarsa domin babu wani abin da yake babba a gurin Allah shi yasa Abu Sa'id al-Khudri yake cewa iza da Allah farfa'u fil mas'ala idan za ku roki Allah to ku roki Allah da babban masaki fa ينف لا لا la لا la شيء شيء domin abin da yake gurin Allah babu abin da zai karar da shi ce idan kuma za ku roki Allah to ku nuna girman abin da kuke roƙan kar ku nuna wani abu ne da in ya ga dama ya muku in ya ga dama kai ya muku a'a ku nuna kuna tsananin bukata kuma lalle Allah ta'ala kuke bukata ya muku wannan abu saboda haka babu abin da zai ragu zai ragu a wajen ubangiji dan ya bawa bayan Allah ta'ala da cewa inda kum yanfad wa ma inda Allah baq abin da yake wajen ku zai zai kare amma abin da yake wurin Allah mai wanzuwa ne saboda haka babu wani abin da zai rage shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhila al-bahr sai abinda allura za ta rage yayin da aka za ta za ta abin nan za ta rage wa teku yayin da aka sata a cikin sa kaga ko babu abin da allura za ta za ta rage daga cikin teku haka nan da tsuntsu zai zo ya tsagen sa a cikin teku tashi wannan ba zai rage komai daga cikin teku ba shi yasa Khadir alayhi salam yayi wa annabi Musa misali da wannan yace yace misalin ilimi na da ilimin mu ni da kai in an danganta shi zuwa ga ilimin Allah sai kwatankwacin abin da tsuntsun nan da ya zo ya tsatsage a cikin ruwa ya tashi ya iba daga cikin ruwan nan kwatankwacin abin da da ilimi na da ilimin ka gaba in aka danganta su zuwa ga ilimin Allah kenan to wanda yake nuna maka cewa abin da yake gurin ubangiji baya raguwa shi yasa Allah ta'ala ya sifanta abinci abincin aljanna cewa haka yake baya karewa wa fakiyatun kaseera la maqtu'atun wa la mamnu'a Allah ce da kayan marmari mai yawa da za a ba 'yan aljanna wanda ba mai yankewa ba ba kuma wanda ake hana su amfana da shi ba to ba mai yankewa ba mai karewa ba shi yasa wani lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hudubarsa ta sallar khusufi yake cewa wa uritul janna an nuna min aljanna fa tanawaltu minha unqudan na kamo wata hantsar 'ya'yan itatuwan aljanna yace law akhadtuhu la akaltu minhu ma baqiyatid dunya da na dauko wannan hantsar a ƴaƴan marmarin aljanna din nan to da kunci matukar duniya ta wanzu wato da da har alkiyama har a duniya ta kare wannan abin za ku yi ta ci bai kare ba a wata ruwayar ma annabi nasarar alaihi wasallam ce law ataitu bihi la akala minhuma man man sama'i wal ardi wala suna shay'an da na taho da shi to da wanda suke sama da wanda suke ƙasa duka za su ci daga wannan abu ba tare da kuma ya kare ba za su rage shi da komai ba to haka abin da yake gurin ubangiji yake baya ƙarewa baya raguwa kyautar ubangiji kuma kullum yin ta yake ga halittunsa kuma al'amarin ubangiji kamar yadda yake cewa inna ma'amruna inna ma'amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amarin Allah idan ya so wani abu idan ya nufi wani abu shine zai ce kun kasance abin kuma ya kasance a wani gurin yace inna ma qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun al'amarin mu idan muka so wani abu kawai shine mu ce kasance abin ya kasance saboda duk abin da Allah ta'ala yake buƙatar yi wa bayansa to kawai kalma ce ubangiji ta'ala zai faɗa kuma wannan abin ya kasance don haka babu wani abu wanda yake gagarar ubangiji babu wani abu wanda yake tauye ubangiji gurinsa ake nema don haka a ci gaba da nema a gurinsa kuma a nemi duk girman bukata a gurin Allah ba wani abin da yake wa Allah girma kuma ba wanda yake gagarar ubangiji abin da ya gagari bayansa to zai gagare shi ba shi shi yasa yake cewa da a ce da farkon ku da na karshen ku za su haɗu a dandamali ɗaya kowa ya addu'a su kowa ya roƙe shi ubangiji zai ji addu'ar kowa zai kiyaye roƙon kowa zai kiyaye buƙatar kowa kuma zai ba wa kowa bukatarsa sannan Allah ta'ala ya ci gaba cewa ya ibadi ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsuhu yace ya ku na ayyukan ku ne nake kididdige muku sannan nake cika muku ladan ku ko sakamakon ku faman wajada khairan falyahmadillah wanda ya ga alkhairi a sakamakonsa to ya gode wa Allah don Allah ta'ala shi ya datar da shi ga wannan aikin har yayi ya kuma samu sakamakon kyakkyawan aikin da yayi wa man waje da da zalika fala yalumanna illa nafsahu wanda kuma ya samu akasin haka to kada ya zargi kowa sai kansa haka ubangiji ta'ala yana lissafa ayyukan bayi kuma zai musu sakamako akan kowane aiki da suka yi komin girmansa kuma sa, Allah ta'ala yana cewa fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda duk zai aikata wani aiki kwakwatan kwayar zarra na alkhairi to zai ga sakamakonsa wanda kuma duk zai aikata wani aiki gwargwadon kwayar zarra na sharri Allah ce ya rahu zai ga sakamakonsa wajadu ma amilu hadiran mulazim rabbuka ahada Allah ce suka samu abin da duk suka aikata a halarci ubangiji Allah zai sa a halarto musu da shi a ranar gobe kiyama kuma ubangijinka baya zalintar kowa Allah ce yau mata jiri kullu nafsin ma min khairin muhdara wa ma amilat min su'in lauanna anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu wallahu ra'ufun bil ibad Allah ce ranar da kowace rai za ta ga abin da ta aikata na alkhairi an halarto mata da shi hakanan abin da ta aikata mummuna ita shi ma an halarto mata da shi gashi ga gabanta tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ta rika fatan ina ma tsakaninsa tsakaninta da wannan Allah ta'ala ya sanya wani shamaki mai nisa wato zamana an sa tazara mai nisa tsakaninta da mummunan aikinta Allah ta'ala yana cewa to haka Allah ta'ala yake gargadin ku game da kansa wallahu ra'ufun bil ibad kuma Allah mai tausaya wa bayansa ne yau mai ba'asuhumullahu jami'an fa yunabbi'uhum bima amilu ahsahu Allah wa nasuhu Allah ranar da zai tashe su gaba daya kuma ya ba su labarin abinda suka aikata ubangiji ya kirdige abinda suka aikata amma su sun manta ubangiji ta'ala zai sakan kawo kowa gwargwadon abin da yi wa inda ma tofona uzurakum yawmal kiyama a ranar gobe kiyama ake biya biyan ku sakamakon ku Allah ta'ala ce ban yi su'an yujza bihi wanda duk wani mummunan aiki to za a sakanka masa kwatankwacin wannan mummunan aikin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yake cewa man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsuhu wanda ya samu alkhairi to ya gode wa Allah wanda ya samu akasin haka to kada ya zargi kowa sai kansa wato idan alkhairi ka samu to ka san wannan falala ce ubangiji ta'ala yayi maka ba wai dan kai ka cancanci dole ai maka hakan ba ubangiji ta'ala ba a jingina masa wani abu na sharri dukkan wani sharri da dan adam zai gani to daga kansa ne daga shi ya jawo kansa san zuciyarsa ne ya masa shi Allah ta'ala yana cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik duk abin da ya same ka mai kyau to daga Allah ne amma duk abin da ya same ka mara kyau to kai ka jawo kanka a ah, sayyidina ali yana cewa la yarju wannan abdun illa rabbah wa la yakhafanna illa dhanbah kada ku kada bawa ya fata ko ya kwaɗayin wani abu sai a wajen ubangijinsa kada kuma ya ji tsoron wani abu sai zunubinsa sau da aka ubangiji ta'ala da taufiƙinsa da shirya sai ke shirya da bayansa ga ɗa'arsa wannan falala ce da gare shi abinda kuma bawa ya zo ya sami kansa a ciki mara kyau mara daɗi to ya sani cewa shi ya jawo kansa ta hanyar yi wa zuciyarsa ɗa'a ta hanyar bin shaidan a cikin abin da Allah ta'ala ya hana Allah ta'ala kai mana da kyau amin mamin amin wani tambayar ta farko a wannan rana ta fito ne daga awwal da'u isa wanda ke tambayar karin bayani akan wannan hadisi wanda ke cewa afdalu dinarin yunfiqu ar-rajulu dinarun yunfiqu ala iyali wa dinarun yunfiqu ala dabbati fi sabilillah wa dinarun yunfiqu ala ashabi ah, wani hadisi yana cikin sai muslim da kitabul adab al-mufrad na imam al-bukhari hadisin sauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanda annabi sallallahu alaihi wasallam mafificin dinari wato kuɗi da bawa zai kashe yunfiqu ar-rajulu ala ahlihi ala iyalihi shine abinda bawa zai kashe wa ko mutum zai kashe wa iyalansa wato wannan shine yafi kowanne mutum ya ciyar da gida ya ciyar da iyalansa wadanda ubangi ta'ala ya wajabta masa ciyar da su da kula da su kafin ya kashe kudinsa a ko ina ya fara kashe wa iyalansa sannan wanda zai kashe wa dabbasa da yake hawa dabbasa da yake hawa fi sabilillah yana fita da ita wajen ɗaukar kalmar Allah to ita ma abinda zai bata san yana da falala a gurin Allah sannan kuma wanda zai kashe wa ‘yan uwansa da danginsa wannan shi ma yana da falala a gurin Allah sai tambayar nasar muslim da ke cewa malam wane ne zubair bin awam zubair bin al yana daga cikin manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama farko yana daga cikin as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin yana daga cikin as-sabiqun al-awwalun ya shiga musulunci ta hanyar ta hanyar sayyidina abubakar yana daga cikin wanda suka musulunta a hannun sayyidina abubakar farko-farkon da'awa haka yana cikin as-sabiqun al-awwalun yana daga cikin waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina na cikin almuhajirin da suka yi hijira suka zo madina tare da annabi sallallahu alaihi wasallama don kubuta da addininsu da mutuncinsu da lafiyarsu sannan har ila yana da cikin al'asharul asharatul bashari na biljanna na da cikin mutum goma da aka yi bushara da aljanna cewa 'yan aljanna ne da sallallahu da ya faɗa cewa zubairu biljanna zubairu biljanna awam shi ma shi ma dan aljanna ne saboda na cikin waɗanda aka yi musu bisharar gidan aljanna Haka nan yana daga cikin hawari hawari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce sallallahu alaihi wasallam ya kira shi hawari rasul hawari wanda suke masu taimakawa annabi sallallahu alaihi wasallam ce kowane annabi ce kowane annabi yana da hawariyun min kulli nabiyyin hawariyin وإن حواري هذه حواري من هذه kowane annabi yana da hawariyun soye masu taimaka masa da suke taimaka masa wajen yada addini to ni wanda yake hawari ina shine az-zubair ibn al kuma da yake ga safiya gwaggon annabi sallallahu alaihi wasallam safiya binta abdul muttalib da yake gare ta shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bashir qatila safiya bin bashir qatila ibn safiya bin in kaga wanda ya kashe dan safiya to ka yi musu albashir da wuta wanda shi da ƙarshe an kashe shi a bayan yakin jamal bayan mawaƙi a jamal wacce aka yi tsakanin mutanen tsakanin mutanen tsakanin aisha da talha ibn ubaidillah da kuma mutanen eh, ali radiyallahu ta'ala anhu to anan wani ya kashe shi ya zo ma yana burga a gaban sai na da cewa ya kashe shi yana da ce a ya fatattake shi ce baka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ce bashir qatil ibn safiyah bin nar ba haka yana cikin waɗanda suka zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka taimaka masa yana da cikin kuma waɗanda Allah ta'ala ya ba su dukiya su karkace da dukiyarsu fi sabilillah wajen dauka addinin Allah lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan har lokacin da ya koma ga Allah an kashe shi shekarar hijira tana 37 sai sakon hassan ahmad umar wanda ke tambayar ya matsayin shafar kirji bayan yin musafa to ba ce in an yi musafa dole sai an shafa kirji ba wani abu ne dai don sabo kawai wasu sun gaisa da mutum sai sun taba ƙirjinsu. amma dai ba ba wai a wajen bayanin musafa haɗin ne aka ce in ka gaisa da mutum sai ka taɓa girgin ka ba ya kuma ya tambayar awa isa hotura ne ke cewa na tashi na yi tsawar amma kuma daga gamawa ta sai na gane a shi an yi sallah tuntuni ya hukuncin wannan azumin idan ka baka sani ba baka san cewa rana ta fito ba ko alfijir ya keto ka zasu cewa dare ne ka tashi ka ci abinci ba komai abin da dai zai bata maka a cikin ce ka sani kana sana kai kawai ka ce kai tun da dai ka tashi kawai sai ka ci zuwa nan ka ci abinci a lokacin azumi amma idan zato kake baka gane ba baka samu tabayyun ba dan daman ta hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr hatta ya tabayyana kai kuma baka samu wannan tabayyun din ba bai bayyana gare ka ba dan Allah cewa har sai wato alfijir ya bayyana gare ku kai bai bayyana gare ka ba a lokacin da ka kace wannan babu babu komai kuma duk da mutum yayi Allah baya kama ku akwai abin da kuka kuskure la yu'akhidhukum Allahu fima akhta'tum bihi walakin la yu'akhidhukum Allahu fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum Allah baya kama ku da abin da kuka yi na kuskure sai da abin da kuka yi da gangan da ganganci to wannan shine Allah ta'ala yake kama mutum da shi sai Jamilu Sani da ke cewa mutumin da kasaro ta same shi a hanya bai ba har ya dawo gida shin yaya zai to sai ya sallar gida ba wai sallar kasar zai ba ya dawo gida shi ke nan sallar ta zama ta gida Duk kuma nake cewa malam mutumin da ya yi rafkanwa a sallar nafila ita ma zai mata kabari ne ko di mustapha adamu na'am mutuwar sallah ce saboda haka da yake samun sallar farilla na su hau shi ne yake samun sallar nafila haka abinda da aka ce za ka yi kai kari a sallar farilla kai sujada ba'di kai rage kai sujada qabli to haka ita ma sallar farilla ta sallar nafila din sai kuma nake cewa mallan ya hukuncin yin kiran sallah a masallaci amma kuma ba za a yi sallar a cikin masallacin ba to an gina masallaci dan a yi sallah a ciki sai kuma ya zama ana fitowa waje a yi sallah to idan akwai wani sababi wato akwai wani dalili misali ko a ce ko da daddare ne da duhu mutane ba za su iya samun nutsuwa ba a cikin duhu su sallah a tafi a fito waje ko kuma a saboda tsananin zafi babu kuma abin sanya masallacin aka fito waje to nan ba wani abu amma ba haka ba to zai zama ginin ya zama wasa in har akwai gini an yi shi kuma da a yi sallah an shimfiɗe shi da komai kuma a daina shiga ciki ana salla ba kuma wani dalili in akwai wani dalili wannan abin duba ne a dubi dalilin amma in babu dalili to wannan ba ba ba wata hikima a cikin wannan malam yake cewa menene matsayin sayar da ruwa a musulunci ya halitta sayar da ruwa na shi ana ta sayarwa akwai watakila wani da zai ce ko bai halatta a sayar da ruwa ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallama an ce na ha an fadlil ma an hana sayar da sauran ruwa ya ce to da abin da ya saura a kan bukatar ka haramun ne ka sayar ba baki a samu wani dan gangancin ya faɗa haka amma dai ba haka hadisin yake nufi ba na an bai ifadulil ma abin da ake nufi da fadlul ma a hadisin shine a gonaki ruwa na zuwa ya kwanta a gonar wani ko kusa da gonar wani to idan ya ebi abin da zai amfana da shi ya shayar da gonarsa to a ka'ida ya saki ruwan ya je ga gonar na gaba da shi kada ya ce ba zai bari ruwan ya je ba sai an biya shi kuɗi wannan haramun ne shi ne fadul maɗin ake magana a kansa nan ba wai a gari ba don mutum ya je ya ruwa ya yi garuwa ka ce ya sai da haramun wannan ba haramci a ciki matukar zai zai ya sha wahala ya ebo shi ya turo shi kuma ka ce sai dai rika bayarwa kyauta kaga zai wahala ko kai aka ce kai haka ma kai ba ba za ka yadda ba amma da a ce mutum ne a gonarsa ko da rijiya ko akwai ruwa da yake zuwa ya kwanta yana kuma iya gangarawa ya shiga gonakin wasu amma sai ya datse shi ya ce sai an biya shi kuɗi sannan zai saki ruwan to annabi ya hana wannan shi ne abin da ake nufi ta sai tambaya ta gaba da ke cewa malam mutum ne yake yi wa wata mata rukuya sai aljanin ya ce in bai daina karatun ba za su mutu gaba daya shi da aljanin da yarinyar shi kuma malamin bai daina ba sai kuma Allah ya yi wa yarinyar rasuwa shi wannan malamin yana da laifi ba da wani laifi shi wannan aljanin da shi ya kisan ba wai ba wai malamin da yake mata rukuya ba shi abin da yake mata shari'a ce ta ce shari'a ce ta ce duk wanda ya samu irin wannan a yi masa addu'a ya samu lafiya cewar aljanin cewa in ya ci gaba da yi masa mata addu'a zai kashe shi zai mutu ta ma za ta mutu wannan zai iya ma zama barazana ce ba wai lalle din hakan za ta faru ba zai iya zama ya faɗi wannan bisa ga karya don dai kawai a shi ya ci gaba da wahalar da ita mara lafiya saboda haka kasancewar ya faɗi wannan shi kuma malamin ya ci gaba da yi mata addu'a wannan ba za a ce wai ya kashe ta ba ko kuma shi da ya faɗa haka dole ne malamin ya dakata ya daidai mata addu'a wannan duk ba za a faɗa haka ba haka ba malamin bai yi laifi ba shi da aljanan da ya shiga jikinta kuma ya sanadiyar mutuwarta ne mai laifi a gurin Allah sai ka cewa malamin shi akwai wani bambanci da ya raba tsakanin wata ta da kuma matar da ta yi bari to wai wajen wajen yi sallah wajen eh, ibada hmm. duk ɗaya ne jinin da bari jinin biki ne shi ma sauraka abinda jinin biki yake haifarwa a hukunce-hukuncen da suke hawa kan mai jinin biki shi ne yake hawa kan mai wacce ta haihu shi yake hawa kan mai bari ba su da bambanci za ta daina ibada har zuwa lokacin da jinin zai ɗauke kuma jinin a mafi tsawon dadewarsa shine kwana arba'in bisa magana mafi inganci in ya wuce kwana arba'in to ya zama na lalura ta je ta nemi magani sai kuma sakon da ke cewa malam matar da ke cikin halin tafiya sai lokacin sallah ya yayi amma ta yi ba daga baya kuma kafin ta da sai jini ya zo mata to idan ta yi tsarki ƙasar za ta yi ko kuma cikawa za ta yi a'a ba kasar ba ai kamar yadda naɗa zai ke tambaya indai kana halin tafiya kuma kai sallah ba har ka dawo gida za ka cika ne sunan ke ce malam magana da ake cewa mulki na tabbata da adalci koda da kafirci sannan kuma baya tabbata da zalunci koda da musulunci shin hadisi ne ba hadisi ba ne. Ah, magana ce da ibnu taimiyar ya kai ta a cikin littafinsa Majmul fatawa ko a cikin littafin eh, majmu'ul fatawa ya hikaito ta cewa ana cewa mulki Allah na taimakon daular da take adala ce koda ba ta musulmi ba ce kuma Allah yana karya daular da take azzalima ce koda ko ta musulmi ce wannan ibnu taymiya yana hikayar abin ne daga abin da ake faɗa ba wai ya ce annabi ya faɗa ba ko wani sahabi ya fada sai dai wani abu ne wanda tarihi ko kaddara ta ubangiji alkadarul kauni na ubangiji ya nuna haka sha daular da take akwai adalci a ciki to ta fi dadewa sama da daular take da zalunci sama da daular take da zalunci koda masu yin abin da masu jagorancin ta musulmi ne ko da masu jin ta musulmi ne amma matukar dai ba za a tsaye da adalci ba to za a ta samun tashin tashinan da karshe zai kawo zai karshen wannan daula din wacce take kuma adala ce za ka samu cewa daula ce wacce ci gaba yanzu za ka ga daular najashi lokacin da yake abin nan kaga da yake sarki ne adali shi daular sa bata gushe ba duk da cewa ba daula ce ta musulunci ba daula ce ba ta musulunci ba amma kasancewar daula ce adala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shaida yace sahabbansa su yi hijira zuwa can su yi hijira zuwa can domin a can akwai wani sarki adali wanda ba a cutar kowa a gurinsa za ka ji karewar daular rumawa za ka ji karewar daular farisawa amma ba ka ji magana daular na jashi a ce ta kare ba ba a samu wannan ba saboda a lokacin yana tabbatar da yana bisa adalci to wannan yana faɗar alƙadar lahil kauni ne ba wai anan ana yaban kafirci ba ne cewa ko kafirci ba matsala ba ne a'a ana so an maka cewa adalci shi yake tabbatar da wani abu domin adalci da shi sama da ƙasa ta tsaya to komai ba zai tsaya ba sai da wannan adalci saboda ko da mutum musulmi ne mutukar da ba zai tabbatar da adalci ba zai ci gaba da zalunci to babu shakka karshen sa ba zai kiyo ba aka zalika akhadha rabbuka akhadha rabbuka idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid Allah ta'ala ce haka nan kamun ubangijinka idan ya kama garin da yake garin da yake azzalimi to kamun sa mai tsanani ne mai radadi haka ubangiji ta'ala zai iya yi mutum shifta ya masa jinkiri amma da zan da ya kama shi kuma kamun ba zai kyau ba yasa babu abin da yake adalci wato tabbatar da zaman lafiya a kowace kasa adalci shine kowane abu a aje shi mahallinsa kowa kuma a ba shi haƙƙinsa babba ko ƙarami mai rauni ko mai karfi kowa a bashi hakkinsa turin da ke tambayar malamcin akwai bambanci tsakanin fika da kuma adal? to kalmar fika a gurin malamai musamman malaman hadisi suna nufin adali kuma wanda yake mai rike abu a gurin malaman hadisi in suka ce fulano sika wani fika ne suna nufin adali ne sannan ta fuska iliminsa ba wato ba dama shi suke nufi da sika amma kalmar adil ta iya zama mutum ne ta fuskar addininsa mutumin kirki mutumin kwarai wanda yake abin yabo amma kuma ba lalle ne ta fuskar ilimi kuma ya zama abin yabo ba kalmar adil a kalmar sika a wurin malaman hadisi ta kunshi adali kuma mai ilimi mai rike abin da ya ji sabanin kalmar adil wanda ita ba lalle tana nufin yana rike abin da ya ji na ilimi ba saboda kalmar sika ta fi fadi ta fi gamewa sama da kalmar al'adis a gurin malamai na hadisi amma ka ɗauke zancen malaman hadisi ka ce a luga kalmar suka tana nufin mutumin da za a amince masa to wanda za a yadda da shi saura ga adali ne kenan mutumin da yake adali ne shine wanda dai ake yadda da shi kaga zai zama ma'anar kalmar da ɗaya ce wannan ke tambayar malam menene hukuncin sayar da kayan wasa kamar su yar tsana daga Jabir abdurrahman ba laifi a sayawa yara 'yan tsana da an wa yara ƙanana su yi amfani su yi wasa da 'yan tsana wanda ya tabbata cewa aisha zai ta'ala ana lokacin tana karama annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zo ya ganta da 'yan tsanarta ta doki doki ne amma har da fuka-fukai annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsokanarta da wannan game da wannan dokin nata mai fuka-fukai kaga shine yasa malamai suka ce ya halatta ah, yara su yi amfani da tsana to tunda har an halatta su yi amfani da ita ya halatta a sayar ba wani abu sai shi kuma yunusa abubakar usman wanda ya yi kudu sakon suke cewa malam shin akwai wasu sharɗa da musulunci ya gindaya ga wanda yake son ya gina otal to shi karan kansa otel ba haramun ba ne a karan kansa da kawai ka gina guri da umar matafi ya zo ya kwanta ya huta ko ya kwana ka shi gari ya ci gaba wannan ba wani abu tun daman can ana samun su tun daulolin musulunci na farko akwai irinsu eh, suna ce da su hanat abin nan gurin hutawa haka in mutum ya yi tafiya zai kama gurin hutawa ya kwana a gurin aje kayansa ya kwana a gurin da sauransu amma idan mutum zai gina ya kasance ana zuwa gurin ana yin baɗala ana masha'a ana shaye-shaye ana lalata ko barayi suna samun mafaka masu munyagun laifi suna zuwa su ɓoye a gurin hau wani haramun ne matukar mutum ya san cewa ana yin waɗannan abubuwa a gurin da ya gina da sunan hotel to wannan babu shakka yana taimakawa kan saban Allah duk wanda zai taimaka kan saban Allah to shi ma shariki ne wato daidai yake da mai saban me yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace an tsine wa mai shan giya da mai sayar da ita da mai dakwanta da mai tatsatta da mai sai da kayan tatsatta duk wani wanda ya taimaka dai wajen harka haɗi giya ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah tsini musu to haka nan dukkan wani wanda zai taimaka akan wani laifi to daidai yake da mai laifin daidai yake da mai laifin kaga batun riba aka ce an tsine mu cin riba da mai bayarwa da mai shaida da mai rubutawa saboda duk sun taimaka mai shaida ya taimaka mai rubutu ya taimaka duk sun taimaka akan a ci riba annabi sallallahu alaihi wasallam ce hum sawa duk ɗaya suke duk daidai suke to haka nan wanda zai gina guri da sunan hotel a rika kawo matan banza a gurin ana fitsara a gurin ana shaye-shayen giya a gurin masu gun laifuka suna zuwa su ɓoye a gurin su yi laifin zuwa su ɓoye a gun ko su zauna su yi taro a gun su shirya da za su yi laifi hau shakka wannan da shi da su duk ɗaya suke ko da shi ba shan giyar inda ana shan giya a otal ɗin da ya gina shi ma mashayin giyan ne a wurin Allah in ana zinace-zinace a hotel ɗin da ya gina shi ma mazinacin ne laifin da suka yi duk shi ma yana shafarsa Allah ta'ala na cewa wa ta'awunu alal birri wa taqwa wa la ta'awunu alal ismi wal udwan ku taimaka wa junanku akan abin da yake alheri ne da tsoron Allah kar ku taimaka wa junanku akan abin da yake al-ism eh, ne saban Allah ne ko ta'addanci ne saboda ka idan mutum ya san zai gina hotel kuma ba zai iya hana faruwar waɗannan abubuwa a ciki ba to abin da ya kyautu ya dina ya kyautu kare yi wanda kuma a yanzu wani abu ne mai wahalar gaske ka gina hoto sai da idan ba za ka yi ciniki ba amma kana son ka yi ciniki dole waɗannan abubuwan ka bari a yi wasu ma hotelullukan za ka samu a can ma ne mashayin zai yi odar giyar a cikin hotel din za a kama ta giyar wasu hotelullukan ma su kansu matan banzan a nan suke yadda zai yi odar abinci haka zai odar karuwa kaga waɗannan babu shakka cikin laifi suke ba kankani ba da haka duk mutumin da zai gina hotel shi karan kansa hotel din ba a ce haramun ba ne amma sai idan ya tabbata cewa zai iya hana waɗannan abubuwa amma matukar za su rika faruwa kuma yana sani ya san suna faruwa kuma ya ci gaba da wannan harka to abu shakka yana da kamasho abu shakka yana da kamasho cik abin da ake yi na a gurin na sai sako na gaban da ke camalan a yi jan hankali game da girman alkawari kuma yaya matsayin alkawaran da masu neman Tsarewa kan mulki suke yi amma ba sa cikawa to alkawari babba ne wa ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula Allah ce ku cika da da abin da kuka alkawari da shi kuma alkawari musamman na yarjejeniya tsakanin ka da wasu ko tsakanin ka da wani abu ne da za a tambaye ka akan sarana na gobe kiyama ya yi wallazi na amonu bil okot da ce ku dukkan wani abin da kuka yi na yarjejeniya ku cika wannan kuma ba daidai ba ne shugaba ya rika yi wa mutane alkawarin da ya san cewa ba zai cika ba sai ya zama na tun daga nan ya zubar kansa da mutunci kuma ya kamata shugaba ya ci gaba da zama mai mutunci a zukatan talakawansa da rika ɗaukansa mutum ne wanda yake kamili allakalla mutum ne mai mutunci mutum ne kammalalle to amma in tun karan farko ya rika maganganu waɗanda tabbas shi a karan kansa ya san ba zai iya cika su ba kuma ya tabbata bai cika su ɗin ba kaga ana ya zubar da mutuncinsa bayan laifin da ya yi wa Allah na ɗaukan abin da ya san cewa ba zai iya ba saboda haka wannan wani abu ne da duk musulmi ya san girmansa ya san haɗarinsa Da haka ya kamata baki ya eh, zama an masa linzami kada garin neman mulki da neman matsayi da neman shiga da neman samun wani abu na duniya ya sa wato ainihin mutane su rika faɗar abin da duk zai zo bakinsu saboda cimma wata su ta duniya tare da cewa kuma abin da suke faɗa akwai masu rubutawa suna rubuta musu kuma za a tambaye su game da wannan abin da ake rubuta musu ranar da za su sun manta a na fanasu wani lalace Allah ya kididdige abin amma su sun manta ana abu jiro musu da shi abu shakka wanda yana da haɗari kwarai da gaske saboda haka kiyaye baki wani abu ne wanda yake mai girman gaske mai amfani musamman ga wanda yake shugaba wanda yake abin koyi a gurin al'ummarsa to sai sakon zaliya ibrahim da ke cewa wai shin wane ne muharrami ga mace muharrami ga mace shine wanda aka haramta masa aurenta har abada wanda yake akwai haramcin aurenta a kansa har abada saboda nasaba ko saboda surukutaka ko saboda shayarwa saboda haka kaga kamar irin uba muharrami ne ga yarsa ɗa muharrami ne ga uwarsa wa muharrami ne ga kanwarsa kani muharrami ne ga yarsa la muharrami ne ga babbansa innasa wanda Allah ta'ala ya fara mata alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-ridha'a wa ummahat nisa'ikum har karshen aya wanda duk muharramai ne bil nasab da kuma bil rida'a bil musahara sauraka duk wanda wanda wanda ka wanda wanda ka aure yarta wanda ka aure yarta har ta tare ta zama muharrama a kanka ba za ka taba auren uwar ba kuma haramun ne to kaga wannan ce muharrama ita ba muharrama ce saboda haka wannan ko ka aure uwa ka tare da ita to yarta ta zama yarka ta zama muharrama ita ma saboda wanda dai har abada ba kai ba auren aurensa saboda nasaba ta hada ko kuma saboda surukutaka ta hada ko kuma saboda shayarwa amma misali kana auren ya kanwarta bata zama ka har abada ba kana auren ya kanwar bata zama muharramiya har abada ba wannan ba ita ake nufi da muharrami ba saboda inda yau za ku rabu da iyar ka ce kana son kanwa kuma a yadda za a baka halal ne ka aura ba haramun bane kaga wannan haramcin ba na har abada bane haramci ne na wucin gadi wucin da kake aurenta ba za ka aure yar uwarta ba ko ƙanwar uwarta amma ta ko khalatta amma wannan tahrimin ba na har abada bane inda za ka rabu da ita za ka iya auro kanwa uwarta ko yar uwarta ko wani abu irin wannan saboda haka irin wannan haraucin ba shi ake nufi ba sai ka ga wasu sun fita da kannan matansu mata waye ce muharram ya su cewa ai yana auren yatta to tunda yana auren yatta ta zama ita ma muharram ya su ai ba zai iya auren ta ba eh ba za ka iya auren ta ba saboda kana aure amma da za ko rabu da yar ko ko ko mutuwa ta dauke yar ai ana yin haka sau nawa za a ce ya ta rasu an ba da kanwa sauraka wannan ka gaba muharram ya bace tahrim abadi wannan bai halatta mace ta kadaita da shi ba ko ta yi wani bulaguro su yi wani bulaguro tare a matsayin wai muharrami wannan ba shi ne muharrami ba. sai ta kuna gaba da ke cewa malam ya ingancin maganar ba a yi wa mai cin abincin sallama daga kabiru umar Wani magana ce da wasu malamai suka yi ko wasu malamin da suka faɗa haka amma babu wani nasi ingantacce ko sarihi da ya nuna haka abinda kawai aka yi la'akari kai mai cin abinci sallama watakila wajen ansawa ya shaƙi kaga saɓari to sai haƙuri in ya haɗe lomar sai ya ansa ba ce a kai ban wasan sallama nan take ana yi kamar yadda martani a akwai larura ka sa abin shan ruwa a bakinka ka sai ka haɗe abin da yake bakinka ka ansa ko ka sa loma a bakinka sai ka haɗe ka ansa ba sharaɗi ba ne saura ka wannan dai magana ce kawai aka faɗa amma ba ta da wani ba wani nasi da ya nuna ingancinta. to sai ta kula gaba ya ce mutum ne ya mutu ya bar ɗaya tak kuma ba da kowa shin ya za yi da dukiyar tasa da ya bari tun da dai a yanzu babu baitulmali idan mutum ya mutu ya bar wanda za a raba wa gado kuma ya saura gada wato bayan an gaba raba gado kowa an ba shi kasansa kuma a samu saura kuma babu namiji wanda zai ci da asirci idan akwai wani miji wanda zai ci da asirci shine fa babu kai fa da aula zakar rajul da zakar in akwai namiji wanda zai cinye sauran da asirci nan sai a tattara a ba namijin ya cinye idan babu mace kamar yanzu wannan da yake tabbaya mace ta karɓi rabanta ta karɓi nasifi sauran kuma to anan malamai suna da magana akwai maganar raddi wanda malamai suke kila arrat shine bayan an gama kasa gado kowa zau siham masu kaso kowa an gama bashi kasansa kuma ya zama daga wani saura ya yi ragowa bayan kowane mai kaso ya samu kasansa to ya za yi da shi to a nan malamai sun kaso wajen gida uku ko da suke cewa wannan sauran tun da ya yi ragowa kawai za a kai shi bai tilmali ne ya zama bai tilmali shi ne zai gaji wanda kama yadda yake gazar wanda ba shi da magaji to haka nan abin da ya saura bai tilmali ne za a kai na musulmi a zuba a ciki kace saboda Allah ta'ala ya riga ya raba wa kowa ya bashi nashi don haka kuma bai kamata a yi ƙari akan abin da Allah ta'ala ya riga ya ba wa kowa nashi kowa an raba an ba nashi to wannan rabo ne daga Allah ba mu muka yi bare mu ce mun wasu tsari haka a cikin a cikin sahabbai akwai wanda suke da wannan ra'ayi kamar Zaid ibn Sabit kamar Abdullah dan Abbas radiyallahu ta'ala anhuma su suna ganin cewa wato ba ba magana ba magana raddi akwai kuma wanda suke ganin a'a za a yi raddi ga waɗanda suke da kaso wanda aka ba shi kasansa kuma ya saura to sai a bisu su kowa gwargwadon kasansa a yi masa wannan kare har a ga kudin sun kare. kamar yanzu wannan mace ce an ba ta kasanta kuma wani sauran ya abin da sai ta karbi sauran a ba ta sauran ma duka duka ta cinye suna cewa hadisin sa'ad ibn abi waqas lokacin da ya zo ba shi da lafiya yake tunanin dukiyarsa ko ya sadaka da ita saboda babu babu mai gadon sai yarsa guda daya shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a kai ya bayar da sama da sulusi to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam bai tunanin bai canza masa tunani ba na cewa ai dukiyarka in ka mutu ma ai ka san kawai yarka za a fitar sauran ai duk bai tilma da zai tafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai nuna masa a kai yayi haka kamar magadanka suna da cikakkiyar wadata ya fi ka su je suna roƙon mutane haka annabi kawai ya gaya masa da a ce wannan sulusin wato da a ce sauran dukiyar bayan ita ma ita yar ta dauki kasanta za ta tafi ga baitul mali ne to ka kaga babu batun a zo a hana shi yayi abinda yake da sai annabi ya ce to ai in kai abin nan in kai ka ka mara su ai sauran ma ba su za su cinye ba yakka ce za abin nan baitul mali za a kai kudin to akwai kuma waɗanda kamar a cikin ra'ayin malikiya suna ga idan akwai baitul mali tsayayye in akwai baitul mali tsayayye wanda musulmi suka yadda da cewa na baitul mali ne nasu to sai aka kudin baitul mali in babu baitul mali sai a maida wa magada sai a maida wa waɗanda suke magada in babu waɗanda suke magada aka maida zawul arham wanda suna da dangantaka da mamaci amma babu gado tsakaninsu to ulul arham ba'dhum a zan fi kitabillah sai a ba wa ulul arham to sai in babu wannan ne to shikenan sai wanda kuma zai wai a rasa ulul arham ya zama yana da dangi in babu wannan ne sai a ba da shi ga wanda ake ganin suna da bukatar cikin musulmi amma inda bai mali al-muntazim wanda yana nan a tsare to sai akai baitul mali amma magana dai mafi karfi wanda ni na fi nutsuwa da ita shine idan akwai maga wanda yake mai gado bayan an bashi kasan sa sauran sai ya sai ya karba ta hanyar raddi wannan shine ra'ayin sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu kuma sayyidina Ali shi yana ganin za a bawa waɗanda suke furu masu masu masu furut za a ba su in banda wasu da ya da ya keɓance kaɗan amma sauran za a ba su shi ma yana da ra'ayin a ba mu wasu sai dai duk ba kowa ya yadda a ba ba to shi ba dai ga ya yadda da wannan babda'i na raddi din to kamar yanzu wannan ya ce da sai saura ba, an ba ta nata kasan rabi sauran kuma sai ta cinye ta hanyar shi wannan abin da malamai suke kira arrat ya kama kala ina ganin yau a nan za mu ja labarin shirin namu sai kuma masu rawar za ku iya aiko da naku tambayoyin da suka shafi addini da rayuwa kan lambobin wani ne da aka saba na sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku wato sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wato sufuri bakwai sufuri ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma ta kan sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu ɗaya hudu biyar biyar wato sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu ɗaya hudu biyar biyar haka zalika za ku yayi kowa adireshin mu na imel a fatoyin a tiyahu.com ko kuma ta shafinmu na fatoyin rahama dandalin sada zumunta na facebook haka zai za ku iya sauraron waɗannan shirye-shirye guda biyu na asabar da lahadi a ranakun talata da kuma alhamis da misalin karfe biyu na rana amma kafin sannan a wajen sashen addinin musulunci na gidan rediyon rama farin cikin al'umma da ke yada shirye-shirye a kan mita 97.3 a zangona asam. da kuma shi malami a dr sheikh muhammad san umar lemu babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da ke nan kano wanda ya samu damar amsa tambayoyin naku sai kuma waɗanda suka tattara mana sassun akan na'ura wato saifula usman usman da kuma bashir idris ungago ana jirgin sassan da na kasance tare da ku a cikin wani shirin ke cewa ku biyo mu a wani mako idan allah ya kama cikin wani sabon shirin wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu أن قتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما هُدًى وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا